amahoro mwebwe mwese mutezabiri abiri isanganiro mudutunge kuri iyi munani turengeje ko byavuye ku ngorane z'umuyaga nkuba ariko kaze mu mwanya wa makuru mu kirundi agizwe ahanini n'ingingo nkuru zibiri turababwira ibijyanye n'iyinjira ry'igihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo mu muryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko tugaruka aho iryo yinjira rigeze ingene abanyekongo babyakira abahinga baraza gushikiriza umwihezo kukunguko kunguko k'iryo yinjira ryegereje murano makuru tugaruka no kubijyanye n'ibigo byitaho abakenyezi bakorewe mabi afatiye ku gitsina ni mu gihe turi mu minsi 16 yahariwe kugwanya amabibe nayo murumva ibigo biri mu gihugu muri rusangi hamwe n'umugambi wo kwagura ibyo bigo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu akanya kadukundiye turababwira nabo cyane yandi yimvugiremesha ku bijyanye no kubahiriza ubwere bw'umuntu nk'uburyo bwo kurwanya amajyamba bibugwanko murabyumva muri aya makuru mushyikirizwa na Jean de Dieu irakoze ku bw'uruganda rwa radio isanganiro ubutuma amajwi abashikira ni ni Serafine Hakizimana Kazi Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Ano makuru tuyahere mu gisata c'imigenderanire abashikiranganje bajeje by'imigenderanire mu karere kumujango wa Afrika y'ubuseruko basavye abakuru b'ibihugu bagize uwo mujyango kugenzura icegeranyo c'umugwi warujejwe kwihweza ibijanye n'igihugu ca Republika iharira intwaro rusangi ya Kongo chasa kwinjira mu mumujango wa Afrika y'ubuseruko nkuko tubisoma kurubuga rubuga ngurukana bumenyi bw'uwo mujyango uwo mugwi wakoze igikorwa warujejwe kuva ku wa andatu, ukwezi kwa andatu, gushika itariki zine ukwezi kw'indwi uno mwaka mu ntumbero yo kuraba kw'igihugu cya Kongo gikwije ibisabwa n'amasezerano ashinga umuryango wa Afrika y'ubuseruko ino nkuru tubibaze Francine ndiho kubgayo abashikiranganji bajejwe ivy'akarere k'uwo muryango basavye abakuru b'ibihugu kurongora ibiganiro n'igihugu ca Kongo bisunze icegeranyo catanzwe n'umugwi wakoze isuzuma muri ico gihugu nk'uko tubikura ku rubuga ngurukana bumenyi bw'uwo muryango abo bashikiranganji bisunze icegeranyo c'uwo mugwi aho biboneka ko igihugu ca kongo gikwiye kwiyunga n'umuryango wa EAC. icyo cyegeranyo ahanini cyisunga inzego zashinzwe iz'ubutungane kikaraba ibya politike imigambi imigenderanire icyo gihugu gifitaniye n'ibihugu bya yase hamwe n'icyo gihugu cya kongo cyiteze kwinjira mu muryango ibibazo bijyanye n'amahoro n'umutekano ururimi rukoreshwa n'ibiraba ubutungane akaba ari bimwe mu bisata byo kwisungwa mu gihe cy'ibiganiro nyuma y'inama y'abashikiranganji umunyamabanga mukuru wa yase peter matuki yamenyesheje ko miliyoni mirongo icyenda z'abakongomani ari ubutunzi bukomeye mu bijyanye n'iterambere nk'uko tubandanya tubisoma kuri urwo rubuga nyene inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu ba EAC igira mirongo ibiri na rimwe yabaye ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa kabiri uno mwaka yarihweje ibyasabwe n'igihugu cya kongo kugira cinjire muri uwo muryango ikaba yaciye isaba abashikiranganje b'ivyo bihugu bajejwe ivy'ako karere gushinga umugwi wogenzura ivyisungwa muri yase kugira hinjire ikindi gihugu muri ivyo harimwo ukubahiriza amategeko araba ivy'intwari ibereye agateka kazina muntu n'ubutungane Bakarabaho igihugu giherereye hamwe rero n'ibijyanye no gufashanya hagati y'ibyo bihugu bigize uwo muryango w'akarere ka afurika y'ubuseruko urakoze francine ndiho ku bwayo bamwe mu bakongomani bayaze na mugenzi wacu jeremy kuhima akorera ubuvira barashimishwa n'iyingira ryegereye ry'igihugu cyabo muri uwo muryango wa afurika y'ubuseruko tubakurikire ntabwo guhanahana ibidandazwa byoroshye abantu bazokwiyunguruza atantambamyi kuko impapuro zirekura abantu kuva mu gihugu uja mu kindi zizotangwa ku buntu ikindi naco ni uko tuca tuja mu runani rwo kurwaniriza umwansi hamwe akarorero duherutse kubona abasirikare b'igihugu c'ubuganda ku butaka bw'igihugu cacu ca kongo nibaza ko biri muri uko gufashanya muri ako karere kacu tugiye kujamwo igihugu cacu ca kongo gitegerezwa kwimbura kugira ironke ibyo gishora leta n'inzego zayo zitegerezwa kuraba ukuntu twogwiza umwimbu wo mu gihugu hagati abakongomani bazoronka akaryo kujabuka mu bihugu bibanyi bajaye kurangura kujabuka bidasabye impapuro n'ivyo n'akarusho ku bakongomani kuko birazimvye ku vyerekeye ubutunzi bizokugurura imiryango kuri kongo n'ibihugu bibanyi bizoharonkera koyo abo rero ni bamwe mu bakongomani bariko bashikiriza ico bavuga kuri iryo yinjira ryegereje n'abahinga rero bagize icyo bashikiriza kuri iryo yinjira uruganda rwa radiyo isanganiro rwashimye kugaruka ku mwihwezo w'umumenyeshamakuru Eline Bell nibigira yagize inyuma ya inama igira mirongo ibiri na rimwe y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yo kuwa mirongo ibiri n'indwi ruhuhuma uno mwaka yakiriye dosiye y'igihugu cya Repubulika yaranira intwaro rusangi ya Kongo gisaba kwinjira muri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 muri ako karere eh, hariho kandi yuko repubulika ya demokarasi ya kongo izofasha eyase gushika ku ibahari ya Atlantique ibahari ifasha mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa ariko naho biri uko kubwiwe ngo abarundi bazoharonkera koyo mu bijyanye n'indero na rijya hari hasanzwe hari imigenderanire myiza hagati y'amashure kaminuza y'u Burundi nayo mu ntara ya Kivu kurikira Evariste Ngayimpenda umwigisha wa kaminuza amajwi yatorokanijwe na Medar niyo nkuru Iyinjizwa rya Kongo bwa mbere bwo rizotuma bihugu bihereye ku Gifaransa bibaye bibiri hanyuma n'abantu bahuriye ku Gifaransa bagiye kugwira gusumba uko byahora bizotuma Igifaransa cemegwa kujya kwicongereza kizoba cemewe bizohindura ibintu byinshi cyane haba kwijwi dukoresheje igifaransa n'icyongereza aho hari igiswahili dushobora kubwira bati nimwigishe cyane icyongereza hanyuma bijya bihugu nabyo bivuga icyongereza bakabwira ati nimwigishe cyane igifaransa ku buryo igifaransa n'icyongereza bizoba bisa n'indimi ziduhuje cyane gusumba uko igiswahili cyariko kirabigira ko hazoca uruja n'uruza mubona abarundi hari icyo bazohatorera cyane cyane cyane nko kugira abazoba banonosoye ibi na biriya ko Kongo iramutswe yinjira muri uwo muryango Kongo imaze kwinjira Burundi tuzoba dusa n'igihugu kiri hagati ruba uruja n'uruza rw'abantu ruba uruja n'uruza rw'ibintu nibaza yuko bizoheza bikoroha cya kabiri ah, mu Burundi twari dusanzwe amayuniversi atari make afitanye imigenderanire n'ayandi mashuri kaminuza y'i cyane cyane ayegereye mu ntara za Kivu nibaza rero yuko bizoca biheza bikoroha kumbure n'amafaranga yahora arihishwa akavaho cyangwa akagabanuka bikazotuma byorohereza abantu byerekeye abafise imigambi boja kurangura hino na hariya haba mu by'indero haba mu by'amahinguriro haba mu by'uburimyi bikazosaba n'umutahe ubutayu rero nawo hari abawifitiye mugabo n'abawufise ahanini birasaba yuko igihugu cyabo kibafata mu mugongo mugabo ibyo rero bisaba yuko haba hariho amategeko akingira abanyamitahe uburyo buryo jewe ngiye hamwe n'umukongomani atanzuruma nzurumye naho nkagira ubutungane nitura kandi bworoshe gushikira kandi bugerageza kunyarutsa n'imanza Evariste Ngayimpenda n'umwigisha wa kaminuza tukiri muri icyo gice cy'umwihwezo ziriya nzikizi zituma ibidandaza bidashobora kugenda byoroshye zivaho byo kwinjira mu miryango birafise intambwe ibyo twita mu gifaransa les étapes les étapes de ku ntambwe ya mbere bakunda ibihugu byinshi bikunda guhera ku byo bita zone de libre inzitizi nyinshi zituma guhanahana ibidandaza bitoroha zivaho bivuye ku ntambwe muba mugeze ko isanganiro tubandanye nano makuru mu gisata cy'agateka k'abakenyezi ikigo mpore cyo mu bitaro by'imuyinga gifasha abakorewe amabi afatiwe ku gitsina n'igikora neza nk'uko cyahora dorine niyo kindi yanonosoye iby'inyifato wo muri icyo kigo amenyesha ko banki y'isi yose yahora igifasha yakuyemo akarenge ibituma abahotewe birihira ingendo imiti n'ibindi asaba leta cyangwa amashyirahamwe ategamiye leta kukironsa uburyo kugira ngo gishobore gukora nka mbere ishyirahamwe memiza Belgique ngo rigiye kuraba icyo ryoterera nk'uko muganga Edouard Nkuru nziza Nkurunziza muhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe yabishikirije mu ruganda rwo kwihweza ingene abahotewe bakwiye gufatwa ino nkuru tubaze Pierre Claver Barundi icyo kigo mpore kiri mu bitaro by'imuyinga kikaba cyakira abagiriwe amabi y'ubwoko bwose ubu ngo kiragerageza gufasha nk'uko umuremesha asanzwe ahakorera bisigura nk'ababa bakomeretse cyangwa bakorewe ayo mabi yo gushurashuzwa ku ngufu abo bakenera umuganga bwa mbere byihuse turafise muganga turafise eh, abo bita baremesha ni ukuvuga umupsikologe mu rurimi rw'igifaransa turafise nyine kuri icyo kigo n'abawopeji aho nyine baca batanguza amatohoza ni ukuvuga iyo umuntu rero aramutse aza mu kigo bivanye n'amabazanye twebwe turamufasha umwe umwe wese ku rwego rwiwe muri icyo kigo kandi byose tukabikorera yaba n'imiti y'ubwoko bwose yarayironka aho banki mondiyale itakidufashe mu mugongo guhera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twavuga yuko urugezo ubu twakira abantu biduhimbara cyane kuko hariho nk'ibikorwa kera twahora dukora tutagikora ni ukuvuga yuko ubu utwakira abantu badusanze ku kigo asigura ko n'imodoka bikora ko mu gusanga ababitura iwabo itakigira igitoro ibituma bakora kuzakorera mu biro gusa ngo n'igitigiri c'ababitura bava mu makomine ya kure caciye kigabanuka agasaba leta n'amashirahamwe atandukanye gushira uburyo muri ico kigo kuri uwa kabiri ishirahamwe memiza belgique rikaba ryaratanze umuhango wo kuraba ibikorwa ryoterera muri ico kigo hari mu ruganda rwo guhimiriza ibisata bitandukanye mu bijanye no kwitwararika abahura n'amabi afatiye ku gitsina Pierre Claver Barundi muyinga radio isanganiro Tukiri muri ico gisata nyene uburundi ngo bufise ibigo bitanu vyakira abakenyezi bakorewa mabi afatiye ku gitsina vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri na muganga Theophile Bigayi umuhinga wo kugwanya ayo mabi mu kiganiro n'abamenyesha makuru catunganijwe n'ubushikiranganje butatu hari mu bw'amagara y'abantu nganje bifuza yuko intara yose iba ifise ikigo eh, hari ibigo bikeya cyane gushyira nka bitanu bitandatu hariho rero n'ikindi cyo kurondera buryo kugira bashobore kwigisha ahari amavuriro hose habe hari uwabyize ashobore gufasha uwahohotewe agafatwa ku ngufu vugundemeshe Uchana yandiye uno munsi iba yagira kukubahiriza ubwere bw'umuntu presumption d'innocence mu gifaransa nka bumwe mu buryo bwo kugwanya ikwiragizwa ry'amajyamba bibugwanko umushakashatsi Aloyizi batungwa nayo asigura ko mu kibano usanga abantu badafata abagenzi babo nk'abere kubera ibihe bibi igihugu caciyemwo ivyo ngo bica bituma amajyamba bibugwanko aba menshi Bucana yandiye uno munsi na Robin niyo nkuru umuntu wese afatwa nk'umwere n'iyo hari icyaha yikwekwa ko gushika sentare imuciriye urubanza kubera injyane abantu bagiye baracamo mu gihugu cy'u Burundi usanga abantu aho gufatana nk'abera ahubwo bamwe n'abandi babona ko abo badasa aribo bagizi ba nabi Aloise batungwa nayo iyo tugiye mu kibano bifise indi siguro ko ah, bifatiye ku bintu ikibano kiba cyaraciyemwo aho na cyane cyane tuvuze nk'uburundi usanga uburundi bwaciye mu mahano menshi ibyo kuba umwere biba bisigaye bigoye uca usanga ahubwo abantu bagenda babona ko abo badasa ahubwo ari abagizi ba nabi ni ukuvuga ko ari abicanyi aho dufashe nk'akararo ko mu burundi ku bahutu bakomeretse ku bahutu babuze ibyabo basahuwe ibyabo babona ko ari umwansi n'abatutsi nyine baciye muri ibyo bihe uko niko babibona kubera bamwe babona abandi nk'ababagiriye nabi uwo mushakashatsi abandanya yerekana ko haca haba imigwi ibiri umwe n'uwabiyita beza hamwe n'uw'abandi bitwa ko ari babi ibyo twaciyemo kubera ubucamanza butakoze kubera Eh, iby'ubutungane bunywanisha bitaraheza akazi bitaraba neza mu gihugu kuko novuga nti nk'umugwi wo kurondera uko no kunywanisha abarundi nturatanga raporo n'imwe novuga iheraheza nk'ivi itandatu na gatanu cyangwa itanga iraporo ivuga iti itandatu na gatanu habaye ibi irindwi na kabiri habaye ibi inani n'umunani habaye ibi n'ibindi n'ibindi n'icyenda na gatatu habaye ibi icyo gihe rero biba bitaraba abantu ntibakira baguma babona uwundi badasangiye umugwi uwundi badasangiye intara kumenga niwe yamugiriye nabi ibyo rero kandi ntibabigira ku gushaka kwabo ni kubera ibyo twakiyemo biba bimeze uko uwo mushakashatsi avuga ko abantu bashize imbere ugufatana nk'abera gushika ubucamanza bukore ngo biraheze bigatuma amajambo abiburwanko agabanuka kubona umuntu nk'umwere ni ikintu cyiza cyane gitegereza kuza imbere